บุ๊กทูแปดสิบเก้า восемьдесят девять ประโยคคำสั่งหนึ่ง Загадный лад один คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Ты таки ленивый Не будь ты таким ленивым คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Ты спишь так долго Не спи ты так долго คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Ты приходишь так поздно Не приходь ты так поздно คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Ты смеешься так гучно Не смейся ты так гучно คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Ты размаўляешь так тихо Не размаўляй ты так тихо คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Ты зашмат п'ешь Не пі ты так шмат คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Ты зашмат куриш Не кури ты так шмат คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Ты зашмат працуеш Не працуй ты так шмат คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Ты едешь надто хутка Не едь ты так хутка ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Устаньте, спадар Мюллер เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Сядайте, спадар Мюллер นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ Сядите, не уставайте, спадар Мюллер ใจเย็นๆนะคะ Потерпите มีเวลาไม่ต้องรีบ Не спешайтесь รอสักครู่นะคะ Почакайте секунду ระวังนะคะ Будьте осторожные กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Будьте пунктуальные อย่างโง่ Будьте разумные